بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aziz tinglovchi birodarlar biz o'tgangi darsimizda xurosonni mehr muhabbatga to'ldirgan xurosonda buyuk bir ishlarni qilgan inson salim ibn ziyadni xurosonda hamda mavori nahrda olib borgan fathlari haqida aytdik va undan keyin uni voliylikni boshqasiga topshirganligi ya'ni muaviya ibn yazid vafot qilgandan keyin Xorazon valiligini Abdullah ibn Xozimga tashlab o'zi makkaga ketdi chunki Xorazonda va islom diyorlarining boshqa o'lkalarida ham fitnani zamon boshlangan va insonlarni o'rtalarida ixtiloflar juda ko'payishni boshlagan bir vaqt edi salim o'z valiligini Abdullah ibn Xozimga tashlab ketgandan keyin bu yerda fitnalar avj olganligini ham sizlarga aytib o'tdikki va 72-chi hijriy sanaga kelib Abdulmalik ibn Marwan Abdullah ibn Xozimga o'zining xilofatiga bay'at qilishligini taklif qilib elchi yuboradi. Lekin Abdullah ibn Xozim Abdullah ibn Zubayrga bay'ati bor va u kishi tarafidan Xorasonga vali qilib tayinlangan inson edi. Bu bay'atni rad qiladi. Undan so'ng kimni Bukayr ibn Vishahni Xurosonga vali qilib yuboradi. Va o'rtada janglar bo'ladi. Abdul Malik ibn Marwan tarafida Bukayr ibn Vishah, Abdullah ibn Zubayr tarafida esa Abdullah ibn Xazim o'rtada jang qiladi. Mana bu janglar natijasida Bukayr ibn Vishah g'olib chiqib Xorasonda valilikni o'z qo'liga oladi. Lekin bu valilikni qo'lga olishligi bilan Xorasonda fitnalar to'xtab, ixtiloflar bir ham topmadi, balki yana davom etaverdi. Har bir qavm o'zining kattasini, o'zining rahbarini vali qilishlikka, o'zining raisini qo'mondon qilishlikka va o'zicha yashashlikka islom shariatida hamma bir hukmronlik ostida bir sultonlik xilofatni valilikning ostida yashashligi kerak edi mana bu narsani edi insonlar unutdida o'zlaricha taassubiyat qavmiyatparastlik o'zinikini o'tkazishlik faqatgina o'zigina hukmron bo'lishlik g'oyalari ostida janglar qilishni boshladi mana bunday fitnali zamon 10 yil davom etdi 74 hijriy sanaga kelib xurosondagi aqlli donishmand xalqni ezguligini farovonligini o'ylaydigan va bu fitnalardan to'yib tinkalari qurigan insonlar o'rtada o'tirishib bir mashvaraga maslahatga kelishdi bu nima edi xurosonni bu ixtiloflardan bu fitnalardan bu insonlarni bir birlarini o'ldirishlardan qutqarishlikning yagona yo'li bu yerdagi asosiy sabab bo'lgan mana shu fitnalarni keltirib chiqarayotgan narsa bu qavmiyatparastlik edi endi mana shu narsani yo'q qilishlik uchun hamma insonlar hurmat e'tibor qiladigan qavm bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qavmi bo'lish quraysh qavmi edi shunda ular shu narsaga kelishdi bizga qurayshdan bir voliy bo'lsin shunda insonlar uni itoatiga kiradi dedi va bu mashvaralarini abdul malik ibn marvonga xurosonda bo'layotgan voqea hodisalarni va buning muolajasi uchun faqatgina qurayshdan bo'lgan bir inson bo'lsagina Xurosonni isloh qila olishligi hamda u insonga taassubiyat, qavmiyatparastlik qilinmasdan itoat qilinishligini maslahatini, mashvorasini berib maktub yozadilar. Abdul Malik ibn Marwan ham mana bu hodisalarni o'ylab, fikrlab ko'rgandan keyin ko'radiki, rostdan ham Xuroson uchun bir Quraysh qavmidan bo'lgan inson vali bo'lishligi kerak. Ammo bu inson endi kim? Kim mana bu u yerda fitnalarni isloh qila oladigan insonlarni yana birdamlikka bir voliylik ostida jamla oladi. Bu inson o'sha vaqtda makkalik bo'lgan Umayya ibn Abdullah ibn Khalid al-Umaviy edi. Bani Umayyadan bo'lib, bu insonning otasi tobeinlardan, o'zi esa makkalik, Makkada yashab ulg'aygan inson edi. Umayya o'zining Makkada yashashligi bu yerdagi imkoniyatlardan to'g'ri foydalana oldi. Chunki hammamizga ma'lum, islom ilmlari yoki islomning hukmron bo'lib turgan, ya'ni xalifalar hukmron bo'lib turgan poytaxtlari o'zga joylarda bo'lsa ham, lekin islom va musulmonlarning asosiy markazi va ularning qalblari doim istab unga intilib turadigan joy bu Makka mukarramadir. Makka mukarrama Alloh subhanahu va taoloni bayti joylashgan joy bo'lganligi va islom rukunlaridan 5-rukun mana shu yerda ado qilinganligi uchun islom diyorlarining turli chekkalaridan ular xoh olimu johil bo'lsin, hokimu oddiy fuqaro bo'lsin, boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, har qanday insonlar mana bu yerga Alloh subhanahu va taoloning baytiga oshiqib kelar va bu yerda hattoki ba'zilari yashab, umrlarini oxirigacha mana shu yerda o'z hayotlarini o'tkazar edi umayya ayni mana bunday sharoitlarda o'sib ulg'aydi u islom diyorlarining turli burchaklaridan kelgan olimlardan o'z ilmlarini puxta egallab bordi bu ilmlar arab tiliga xos ilmlar bo'lsin lug'at sarf nahu bayon balog'at ilmlari shar'iy ilmlar bo'lsin qur'on ta'limi tafsir, hadis, tarix, siyor kitoblari va bundan tashqari hisob, handasa mana bu ilmlarni ham o'z davrining yetuk insonlaridan ta'lim olib ulg'ayib bordi. Umayya mana bunday go'zal sharoitda yashashligi bilan birgalikda u hokimlar sulolasidan Banu Umayyadan edi. Mana bu narsa ham uni kelajakda boshqaruv, qo'mondonlik vazifalarini a'lo darajada o'tab borishligi uchun unga yaxshi imkoniyatlar tug'dirdi. Chunki u o'z qarindoshlarini, hokim bo'lgan qarindoshlarini, qozi bo'lgan qarindoshlarini insonlar bilan qilayotgan muomalalarini va o'rtaga kelib chiqayotgan muammolarni qanday muolaja qilib ularga yechim berayotganligini, hukmlarni qanday darajada qabul qilayotganligini o'z ko'zlari bilan ko'rib, ularni o'rganib bordi. va bu bilan birgalikda Umayya nafaqat diniy shar'iy ilmlar yoki idoraviy ishlar emas, balki harbiy ilmlarni ham mana shu joyda Makkada o'rganib bordi. harbiy ilmlardan chavandozlik bo'lsin, kamonbozlik, qilichbozlik, suvda suzishlik yoki bundan tashqari harbiy ilmlar. Lekin hammaga ma'lumki, islom diyori u vaqtlarda katta mintaqalarga kengayib ulgurgan va Makka amin, xotirjam, barqaror bir joy edi. Bu yerda ilmlarni, harbiy ilmlarni olishlik faqatgina nazariy bo'lar edi. Endi harbiy ilmlar faqatgina nazariy olishligi bilan cheklanmaydi. Buni qachoniki jihodlarga chiqib yo askar yoki qo'mondan bo'lib turib uni amaliy tarzda qilishlik bilangina haqiqiy barkamol ilm darajasiga yetib keladi. Umayyaning avvalida qanday janglarda ishtirok etganlari haqida aniq bir ma'lumotlar yo'q. lekin 71 hijriy sanada abdulmalik ibn Marwan iroqdagi Abdullah ibn zubayrning ukasi musab ibn zubayrni qatl qilib o'z hukmronligi ostiga oldi mana bu iroqni o'z hukmronligi ostiga olgandan keyin bu yerga o'z tarafidan vali qilib umayyaning akasi Khalid ibn abdullah ibn Khalidni vali qilib tayinlaydi mana bu vaqtlarda xavorijlarning tez-tez bosh ko'tarishlari mintaqalarni xilofatdan ajratib olib, o'z tasarrufoti ostiga olishlari ko'p edi. Bu vaqtda ham xavorijlar bosh ko'tardi va xavorijlarning bir toifasi Abu Fudayk ismli odam ostida jamlanib Bahroyn yillarini o'z qo'l ostiga oldilar. Yana boshqa tarafdan Qatari ibn Fujaa ham odamlarni to'plab chiqib, ba'zi bir mintaqalarni o'z qo'l ostiga tasarrufiga oldi. Shunda Xolid Abu Fudaydga qarshi o'z ukasi Umayya ibn Abdullah ibn Xolidni qo'mondan qilib jayish bilan yubordi. Lekin mana bu jangda Umayya uchun og'ir keldi. Insonlar u bilan xavorijlarga qarshi jang qilishga chiqqan insonlar turib bermadilar. Umayya bor kuch qudrati bilan, o'zining bor imkoniyati bilan jang tizginini o'z qo'liga olishga harakat qildi. Oxirigacha turdi, lekin uning atrofidagi jangchilar, mujohidlar Umayyani o'zini yolg'iz tashab qochib ketdi. Mana bu holatni ko'rgandan keyin Umayya ham oxiri chekinishlikka majbur bo'ldi. Lekin uning bu chekinishligi qo'rqoqligidan yoki kuchi yetmaganligidan emas edi, balki uning atrofidagi insonlar tashlab ketganligi, mana bu uzr bo'lganligi uchun Abdulmalik ibn Marwan bu uzrini tushunib yetdi va Xuroson uchun aynan mana shu insongina ularni isloh qila oladigan va u yerdagi fitnalarni bostirib, u yerlarni chiroyli avvalgi holatiga qaytarishlikka qodir bo'lgan inson deb taqdirladida, uni Xurosonga vali qilib tayinladi. Umayya ibn Abdullah ibn Khalid al-Umaviyning Xurosonga vali bo'lib kelishligi 74-hijriy sanada edi. Umayya Xurosonga keldi va Xurosonni isloq qilishlik uchun bor kuch-quvvatini sarfladi. Va bu yo'lda avvalo insonlarni yaxshilikka chaqirishlik bilan, hikmat bilan va ularni o'rtalarini isloq qilishlik bilan boshladi. Insonlarga karam, mehr muhabbat bilan aloqa qilar, ularga shu narsalari bilan o'ziga jalb qilishlikka harakat qilar edi. va shunday bir saxovatlik ishlar qilardiki insonlar buning saxovatini ko'rib turib unga mehr muhabbat qo'yishardi va mumkin qadar mana shu ishlarni qilgandan keyingina mana shunda ham insonlar voliylik ostida jamlashmaydigan bo'lsa keyin jang qilar edi umayya bunday islohiyat ishlarini xurosonda uch yil olib borishlikka majbur bo'ldi chunki bu vaqt ichida jamlanishligi juda qisqa muddat ichida jamlanishligi juda qiyin edi umayya yetmish yettinchi hijriy sanagacha xurosonning islohiyat ishlari bilan ovora bo'ldi va bu islohiyat ishlarini tugatib insonlar hammasi tavba qilib yana bir voliylik ostida jamlangandan keyingina umayya ham movarun nahar taraflariga fath qilishlikka oshiqdi va umayya jangga tayyorlana boshladi u bilan birga xurosondagi insonlar musulmon insonlar ham jangga tayyorlanishdi va bu jangchilar ichida Abdul Malik ibn Marwanni Xorasonga birinchi vali qilib yuborgan valisi Bukayr ibn Ushah ham bor edi. Umayya bu qo'shinni olib Mavronni hariga qarab yo'l oldi. Va daryo bo'yiga Amu daryoga yetib kelganda Umayya Xorason ish haqida yana bir fikr qildi. Umayya o'z o'rniga Maruda o'z o'g'lini vali qilib o'rin bosar qilib tashlab kelgan edi. Lekin Xorasan endigina fitnalardan xoli bo'lib qutulib chiqdi. Va yana fitnalar boshlanishligi bu ehtimoldan yiroq emas. Shuning uchun bu narsalarni o'ylanadida Bukayrni chaqirib, "Ey Bukayr" dedi, "Men o'g'limni o'z o'rnimga tashlab keldim-ku, lekin u juda yosh. Agar biron bir fitnalar bo'ladigan bo'lsa, u bu fitnalarni muolaja qila olmasligi mumkin. Shuning uchun men o'z o'rnimga seni vali qilib qo'ydim. Sen borib o'g'limdan o'sha ishni olginda ishni men kelgunimcha davom ettirgin dedi bukayr mana bu o'rinda umayyaga xiyonat qiladi bukayr jangchilar ichidan o'zi ishongan o'zi tanigan va o'ziga ergashadigan qo'shinni ichidagi ba'zi bir askarlarni ajratib oldi otliqlardan chavandozlardan kamonbozlardan bulardan ajratib oldida umayyani daryoning u tarafiga o'tkazib yuborgandan keyin umayya o'tgan kemalarni hammasini yoqib yo'q qildi va maruga kelib umayyaning o'g'lini qamoqqa oldida umayyaning voliyligini bekor qildi endi men voliyman deb davo qila boshladi mana bu xabar umayya buxoroga yetib borib buxoro bilan jang qilaman deb turgan vaqtda yetib keldi shunda umayya buxoro bilan jang qilmasdan ozgina bir miqdorga sulh qildida yana xurosonga qaytib ketdi chunki agar buni tek qo'yadigan bo'lsa xurosonni endi isloh qildi bu islohiyat ishlariga qancha kuch quvvat mablag' sarf qildi endi yana fitnalar boshlanishligi mumkin edi u xurosonga qaytib keladida qayerga taslim bo'lishligini aytadi lekin qayer taslim bo'lmaydi taslim bo'lmaydida ikki taraf o'rtasida shiddatli jang tus oladi mana bu shiddatli janglar davomida umayya aytadi butun maru shahrini qamal qilinglar uni muhosaraga olinglar dedi. muhosaraga olgandan keyin keyingina bukayrning qalbiga qo'rquv kiradi agarda muhosara uzoq davom etadigan bo'lsa bukayrning ortida turgan uni qo'llab quvvatlab turgan odamlar albatta bukani tashlab ketishligi yaqqol masala edi chunki muhosarada ularga hech qanday oziq ovqat dori darmon qurol aslaha va yordam kelmaydi mana bu holatni ko'rgandan keyin bukayr bo'ldi urushmaylik endi sulh qilaylik deydi umayyaga mana bu taklif yoqmaydi chunki bu insonga shunday bir yaxshilik qilsa ham buning qilgan javobi qilgan yaxshilikka bo'lgan tashakkuri xiyonat bo'ldi lekin odamlar musulmonlar o'rtasida yana janglar ko'paymasligini istab sulhga rozi bo'laylik dedi va 400 ming dirham jarima bilan sulh qilishdi hamda bu kayrni umayya o'zi xohlagan biron bir kichikroq joyga voliy qilib qo'yishligini so'radi umayya mana shunday qildi bukayrdan 400 ming dirham jarimani oldi va uni bir kichikroq joyga voliy qilib tayinladi lekin umayyani qilgan bu yaxshiligini bukayr biladigan inson emas edi u yana mana shunday isyonida davom etdi Oxirida umayya bukayrni hamda uning ikki jiyanini ushladi hamda ularni qatl qildi mana bu fitnani tamomlagandan keyin Umayya yana Movaron nahrdagi ishini davom ettirishlikka kirishib ketdi. Mana shu sananing o'zidayoq yana Umayya Movaron Naharga qo'shin tortdi. Lekin bu qo'shin tortishligi unga og'ir keldi. Umayya daryodan kechib o'tgandan keyin bu qo'shin dushman tarafining katta muhosarasiga duch keldi. Ya'ni to'la bir qo'shin muhosara ichida qolib qoldi. Agarda bu muhosarada jang qiladigan bo'lsa, ko'plab askarlar qatl bo'lib ketishligi mumkin edi. Umayya darhol mana bu holatni o'zgartirishlik uchun orqaga chekinishlikni lozim topdi. Chunki agar jang qiladigan bo'lsa, juda ko'p yo'qotishlar nuqson bo'lishligi mumkin edi. Allohning yordami madadi bo'ldiki, mujohidlar mana bu muhosaradan sog' salomat chiqishlikka muyassar bo'lishdi. So'ngra 78-hijriy sananing avvallarida Umayya Xuttol mintaqalariga g'azot qildi va bu mintaqalar o'zi Said ibn Uthman ibn Affan davrida islomga bo'ysungan, sulh qilgan edi, lekin bu sulhni buzgan edi. Xuttolga g'azot qildida ularni yana mana shu sulhga qaytardi. Umayya mana bunday islohiyat hamda fath ishlarini olib borishlikda boshlagan vaqtda Abdulmalik ibn Marwan tarafidan Umayya o'z vazifasidan chetlatildi. Mana shunday qilib Umayya o'zining Xorasonda qilgan mehnat mashaqqatlarining samarasini endi ko'raman deb turgan vaqtda bu imkoniyatdan mahrum qilindi u kishini Xorosondagi voliklikdan chetlatishlikda asosiy sababi bunda hajjoj ibn yusufni qo'li bo'lgan ma'lumki hajjoj ibn yusuf banu umayyada juda e'tiborli va hurmatli shaxs bo'lgan agarda biron bir narsada mashvara beradigan bo'lsa albatta xalifa tarafidan qabul qilinar edi va Abdulmalik ibn Marwan doim o'z ayonlariga aytib kelardiki, sizlarning hammangiz Hajjojni hurmat, ehtirom qilinglar, chunki u sizlarga bu minbarlarni tayinlab berdi. U sizlarga shaharlarni ochib berdi va dushmanlaringizni xor qil deb ko'p-ko'p qaytarar edi. va Hajjojga bo'lgan e'tibori juda kuchli edi. Shu bilan birga Hajjoj ham Abdulmalikka chiroyli suratda itoat qilar edi. hajjoj nimaga umayyani xorasondan chetlatdi aslida hajjoj qayerda qaysi bir mintaqada voliylar tayinlangan bo'lsa albatta bunda hajjojni bir yordami bir ko'magi yoki hech bo'lmasa bir mashvarasi bo'lgan edi va mana bu yordami ko'magi bo'lganligi uchun voliylarga o'z gapini o'tkaza olishligi o'z hukmini joriy qila olishligi oson edi lekin umayyaning xurosonga voliy bo'lib kelishligida hajjojning hech qanday yordami bo'lmagan edi mana shuning uchun umayyaga o'z gapini to'la o'tkaza olmas edi va shu bilan birgalikda umayya ham o'z aqli farosatiga o'zining fikrlash qobiliyatiga ega inson edi hajjoj nima desa unga itoat qilib ketadigan zolim mustabid inson emas edi balki u kishi halim karamlik sahovatlik inson bo'lgan hajjoj umayyaning o'sha Iroqda Abu Fudayk Xavorij bilan bo'lgan jangdagi g'alaba qozona olmasdan chekingan ishini ro'kach qildi. Ya'ni u mana bu jangda qochgan degan da'vo bilan uni bo'shatishlikka muvaffaq bo'ldi. Aslida bu uning uchun uzr edi. Abdulmalik ibn Marwan uning mana bu uzrini qabul qilganligi uchun uni Xorasonga vali qilib tayinlagan edi. Lekin nima bo'lganda ham Umayya o'zining qilgan bu mehnat mashaqqatlari sabablik ko'p aziyatlar va ko'p qiyinchiliklarni tortgan edi lekin alloh subhanava taoloni taqdiri ilohiysi u bu qilgan ishlarining mevasini ko'ra olmadi, bu ishdan bo'shatildi umayya ibn abdullah ibn Khalid al umaviy xuroson tarixida xurosonni fitnalardan tozalagan uni isloh qilgan hamda insonlarning qalblariga bir viloyatning hukmronligini jo qilgan inson bo'lib hisoblanadi va yana buxoroyu xuttonni qaytadan fath qilgan u yerlarda yana islomiy hukmdorlikning kuchini qudratini sezdirib qo'ygan inson bo'lib hisoblanadi alloh va taolo bu kishini mana shu dunyoda o'z qilgan mehnat mashaqqatlarini samarasini ko'rishlikni nasib qilmagan bo'lsa albatta oxiratda bu narsani ajri savobini beradi alloh subhanava taolo bu kishining qilgan xizmatlarini qabul qilsin Hajjaj ibn Yusuf Umayyani Xorasondan bo'shatishlikka muvaffaq bo'lgandan keyin bu mintaqalar yana Abdul Malik ibn Marwan tomonidan Hajjajning hukmi uning tasarrufi ostiga, valiyligi ostiga qo'shib qo'yildi, ya'ni Xorason, Sijiston mintaqalari. Biz avval ham aytib o'tgan edikki, Xorason o'zi aslida Iroq viloyatligi ostidagi bir viloyat bo'lib hisoblangan. Doimo Iroq viloyatiga qarashlik bo'lgan, agarda xalifa tarafdan bir ma'lum vali tayinlanmaydigan bo'lsa iroq voliylari tarafidan Xorasan boshqarilgan va u yerga iroq voliylari tarafidan voliylarni tayin qilingan hajjoj xurosonni o'z voliyligi ostiga olgandan keyin u yerga bizning mavorin nahr fathini avvalidan beri bor bo'lib kelayotgan ulug' qahramon inson bu muhallab ibn abi sufroh al azdiy rahimahullohni voliy qilib tayinlaydi Muhallabni Xorasonga vali bo'lishligi 78-hijriy sanada edi. Lekin bu kishi Iroqdagi ba'zi bir ishlari sababli bu sanada Xorasonga kelmaydi, balki o'z o'g'li Habibni Xorasonga borib turishlikni buyuradi. Lekin Muhallab va uning farzandlari juda oliy janob, dono insonlar edi. Muhallabning o'g'li Habib ham Umayyaning Xorasonda chekkan mehnat mashaqqat zahmatlarini qadrlay bila oladigan va uning qilgan ishlarini juda yaxshi bilgan inson edi shuning uchun u xorosonga keladida kelib voliylikni o'z qo'li ostiga olmaydi balki bu yerda to otasi yetib kelgunicha xorosonda xuddiki mehmon holatda to'qqiz oy yashaydi yetmish to'qqizinchi hijriy sananing avvallarida muhallab ibn abi sufra al azdiy rahimulloh xorosonga voliy bo'lib keladi va biz bu kishining voliyligida qilgan ishlari voliyligidan oldingi qilgan ishlarini hamda Mavaron Nahrda olib borgan fath ishlari haqida inshaalloh keyingi darsimizda aytib o'tamiz va bu inson Mavaron Nahrning fath bo'lish tarixida eng ko'p ko'zga ko'ringan insonlardan biri bo'lib hisoblanadi. Va sallallohu taala ala xayri xalqi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.